Copyright Goethe Verlag München Book 2คลิปเสียงฟรีในหลายภาษา หนึ่ง Jedno Jedno คนซ i า a ิ i ่ a ดิฉัน Us us ดิฉันและคุณ us i ti us i ti เราทั้งสอง ние двамата ние двамата เขา той той เขาและเธอ той и ทียตยอิทียเขาทั้งสองเตดวามาตาเตดวามาตาผู้ชายมุชมุชผู้หญิงเจน่าเจน่าเด็กเตเต ดเตครอบครัวเซเมิสตัวเซเมิสตัวครอบครัวของดิฉันมอเอตุเซเมิสตัวมอเอตุเซเมิสตัวครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่มอเอตุเซเมิสตัวเอตุกมอเอตุเซเมิสตัว ตุกดิฉันอยู่ที่นี่ as สมตุก as สมตุก คุณอยู่ที่นี่ di สิตุก di สิตุก เขาอยู่ที่นี่ และเธออยู่ที่นี่ d o เอตุก и тя е тук. Той е тук и тя е тук. Рао ю ти ни. Ние сме тук. Ние сме тук. Кун ю ти ни. Вие сте тук. Вие сте тук. พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ Те всички са тук. Те всички са тук.